махаббаттың құдірет күші әлдилеп екі жастың табыстырған жүрегін жастық жалын асыл арман ақ ниет бақыт сыйлап ұсынысты гүлдерін той үстінде тәтті күнде тәтті күнде жас жұбайлар шат күлімдер шат күлімдер ән салайық би билейік би билейік шарықтасын шатты күндер шатты болашаққа өмірге тікті түбігін ортамызға отауы қуаныш пен шаттық орнап көмірге тойламаққа келдік бүгін көп қауым той үстінде тәтті күнде тәтті күндер жас жұбайлар шат күлімдер шат күлімдер ән салайық би билейік би билейік шарықтасын шаттық күндер жас шаңырақ болсын бақыт бесігі жас жұбайлар құтты болсын ойлары кең ашылсын болашақтың есігі орындасын арман тілек ойлары той үстінде тәтті күнде тәтті күнде жас жұбайлар шат күліңдер шат күліңдер ән салайық би билейік би билейік шарықтасын шатты күндер шатты күндер ей жарайсың жігіттер той үстінде тәтті күнде тышып ойла шат күліңдер шат күліңдер ән салайық би билейік би билейік жарықтасын шаттық үндер шаттық үндер